da de da da di da dum de da da di da dum de da da di da du du de da a da da de da da di da dum de da da di da dum de da da di da du du de da Hvala na pažnji, vrlo bio bih rad da ti postavim sad jedno pitanje za kraj uh. Da li znaš ili naslučuješ bar da se osjećaš kod car kad sve uradiš sam uh. Album teče, slušaj, ispao je jeven, nisam imao iz ulicu i vrata I ime ortaka iz BG sindikata I šurku preko kabla iz Focus Rajta Sprovedenu do lajna, sound blaster live-a SX četvorku Rizan sto vojno rama Vozim fruti svoju ljubav još od tišinčine dane I volju, i želju, i dovoljno takta Da sa repom se smaram jako mator sam ko baba Neću više da kemam važna para nego časovi rada uh! I da li znaš sve kad uradiš sam Da se osjećaš ko car, da se osjećaš ko car Eta da bidea dudu Eta da eh. Da smerim ludu glavu, ispunio sam naum. Da postanem rap zvezda, snimio sam solo album. Da prekratimo vreme do sindikata dvojke. Čujemo se posle kada vratim se iz vojske.